die gesneden beeld opgerig, en Jonathan, die sien van Gersom, die sien van Moses, hij en sy seens was priesters voor die stam van die Danite tot op die dag van die ontvolking van die land. En hulle het vir hulle die gesneden beeld van Mugga opgerig wat hij gemaakt het, al die dag dat die huis van God in Silo was.